Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return. Go back. Pojawić się. Appear. Come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. Exercise. Work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return. Go back. Pojawić się. Appear. Come up. Wymyśl. Invent. Make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. Exercise. Work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return. Go back. Pojawić się. Appear. Come up. Wymyśl. Invent. Make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. Exercise. Work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie, exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie, exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, out. rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, out. rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, workout, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie, exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, out. rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie, exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, workout, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, workout, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, workout, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie, exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, out. rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie. exercise, workout. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, work out. Rozpocząć. Begin. Take up. Kontynuuj. Continue. Go on. Wykonaj. Execute. Carry out. Przygotuj się. Prepare. Set up. Powrót. Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control. Take over. Pojawić się. Appear. Come out. Ćwiczenie exercise, work out, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, workout, rozpocząć, begin, take up, kontynuuj, continue, go on, wykonaj, execute, carry out, przygotuj się, prepare, set up, powrót, Return, go back. Pojawić się. Appear, come up. Wymyśl. Invent, make up. Przejmij kontrolę. Assume control, take over. Pojawić się. Appear, come out. Ćwiczenie. exercise, work out. Rozpocząć. Begin. Take up.